Djetinstvo. E, Rađa Krišna Nanda stjeo je do svog brata, brata Purušotame Date u glavnoj sobi svoje palače okružen sa puno slugu. Hajde, krišna Jožica, i vi ste tu. E, Manje od dva mjeseca nas dijeli od rata jatre u Džaganat Puriju, najavio je. Uskoro će stotine hodočasnika prolaziti kroz keturi na svom putu prema festivalu. Naša je dužnost da ih na pravi način primimo i da im omogućimo da ovdje u Keturiju borave što je udobnije moguće. Moramo početi pripremat smještaj za njih i postaviti kuhinju kako bismo ih svih mogli nahraniti. Sve treba biti organizirano savršeno. Nitko u Keturiju za vrijeme svog boravka ne smije osjećati nikakve neprilike. Nakon što je različitim slugama dao različite odgovornosti, Krišna nam da je rekao Nema vremena za gubljenje. Posao mora odmah početi. Već su neki vajšnarski hodočasnici stigli. Večeras jedan od njih će održati predavanje u dvorištu palače hrama. Odnosno hrama u palači. Rekavši to, kralj je svih otpustio i ušao u svoje privatne odaje. Gledajući kroz prozor, Krišnananda je primijetio kako se mali tam igra ispred palače sa nekom seoskom djecom. Naru, o Naru, Ljubolju ga je pozvao. Kuda ideš? Naruta me je sretno mahnuo. Idem, pita, idem mm, sa svojim prijateljima vidjeti rijeku. Što? Odmah se vrati natrag u palaču, istog časa, naredio je Krišnananda. Potrčao je van i pokupio je Naruta mu u svoj zagrljaj, čvrsto ga pritisnuši na grudi. — Naru, Znaš da ni u kojem slučaju ne smiješ otići iz palače. Što god da želiš, donijet ćemo ti ovdje. Ali pita, želim ići na rijeku. Ne, rekla sam ti već puno puta da su rijeke za tebe opasne. i da je u očima svog sina da je povrijeđen njegovom izjavom, Krišananda je progovorio nježnije. Ne brini se, Naru, E, organizirat ću da se iskopa jedna, jedno jezero tu odmah do palače i napunit ću ga sa vodom iz padme. Onda možeš ovdje naučiti plivati dok te stražari čuvaju. Sad oteči unutra i brzo se okupaj. Večeras ćemo slušati kako i govore. Narodama je poslušno otrčao u kuću, a Krišananda se okrenuo seoskoj djeci. Nemojte više nikada mu spomenuti rijeku. Djeca su trčala, a Krišnananda se okrenuo mm, stražarima na ulazu u palaču. Kako je to glupost? Zašto niste odmah doveli mog sina unutra u palaču? Znate da je apsolutno zabranjeno njemu otići na rijeku. Nemojte dozvoliti da se to nikada više dogodi. Te večeri mnogi od stanovnika Keturija okupili su se u dvorištu palače i čekali za predavanje da počne. Kada su krištananda i Narajan izašli sa narodom kraj njih, seljake su pozdravili svoju, svoju građu i rani s poštovanjem, a onda su krenuli svoju pažnju prema omiljenom gradskom sinu. Netko je e, s ljubavlju povikao. O, to je naš rađa kumar Narotam. Dođi ovdje i pričaj se svojim e, stricom. Mnoge dame požudile su prema Narotamu da bi se s njime igrale i da bi ga štipkale za obraze. Svakoga je očarala Narotamina, e, no svjetlo, zgodno lice, Navikao na takvo ponašanje prema sebi, narotama se jednostavno osmjehivao dobronamjerno. Kad je e, predavanje trebalo početi, Krišnananda je zgrabio Narotaminu ruku, odšetao napred u dvorištu i sjeo direktno ispred govornika. Narutama je sjedio kraj njega sjedi tiho na i s poštovanjem slušaj upute ovog sadua. Šapnuo mu je. Čak i ako ne razumijemo puno od onoga što on kaže, još uvijek moramo e, pažljivo slušati s poštovanjem i pokušati dobiti njegovu milost. Govornik je izgovorio povoljne molitve, invokacije, i započeo svoje uprizivanja i započeo svoje predavanje, objašnjavajući važnost odvojenosti od materialnog, materialnih zadovoljstava. Sadu je govorio. Kao dječak, Šiće Tanja Mahaprabhu, sljedbenik Šri Das, živio je poput kraljevića. Njegov je otec bio veliki zemljoposljednik i zarađivao je preko 200.000 tisuća zlatnika mjesečno ali Raghunath Dasa je toliko privukao šičitanja Mahaprabu, odnosno njegova lotosna stopala, da nije imao nikakvo zanimanje za bogatstvo svojeg oca. Na kraju je uspio pobjeći od kuće i otići u Puri. Tamo je pao pred stopala šičitanje Mahaprabua i predao mu svoj život. Od tada nadalje, Raghunath Das je bio potpuno zaokupljen služenjem Mahaprabua s ljubavlju i nikada nije brinuo o tome kako će se on održati na, sam održati na životu. Jeo je samo nekoliko zalogaja hrane koje bi uspio isprositi od hodočasnika koji su prolazili kroz dveri Simhadvara. Nakon nekog vremena čak je prestao i prositi, umjesto toga je otišao tamo gdje su se bacali ostaci iz kuhinje i uzeo bi jednu Mm, šaku odbačene, već skoro trule e, riže, oprao je i od toga bi napravio svoj obrok. Narutan je slušao, opčaran, širom razogračenih očiju. Volio je slušati o tim prekrasnim baktama koje su sadu i opisivali. Srce mu je bilo ispunjeno strahopoštovanjem. ja bih volio biti tako veliki bakta kao Raguna Dasa, pomislio je. Nakon predavanja Krišananda i njegova obitelj otišli su u svoje privatne odaje. Narotama dođe i sjedni tu kraj mene i uzme malo slatke riže, rekao je Krišnananda. Ali pita, e, što jede Raguna Dasa? Misliš li da mi trebamo jesti tako bogatu hranu Dragonuta je jednostavno prosio svoju hranu na ulazu Simha Dvara. rani se nasmijela. — Naru. E, misliš da si i ti postao sadu poput Ragonata Dase? Pametno djete. Smije, osmijehnuo se Krišnananda. Jako dobro sluša. Poglavivši Narutam u poglavi, rekao je, ti si dobar dječak Narutam. Ako naučiš kako prihvatiti vodstvo sadua, i kako lijepo služiti bajšnave, bit ćeš jako dobar kraj kad odrasteš. Naren je ispunila srebrne dijele sa slatkom rižom, a Narutama i Krišnananda su počeli jesti. Nakon nekoliko minuta Narotama je pitao. Pita, zašto mi ne odemo od kuće? Ha, odemo od kuće. Zašto bismo mi trebali otići od kuće? Ovdje je sve tako lijepo. Ne, ne, pita, rekao je Narutam ozbiljno. I mi trebamo otrčati odavde, kao i Ragunat Dasa što je učinio. Možemo boraviti u Darmašali, ali osi, pobrini se da tvoj sluga ne, ne donese zlatnike sa sobom. I sjećaš li se priče koju smo čuli o Sanatanu Gosvamiju? Njegov sluga je skoro uzrokovao da ih ubiju zato jer je potajice ponio sa sobom zlatnike. Zapanjen sa tim djetinjim govorom, narotama i da se ponovo smijao. Naru prestani fantazirati. Mi ne možemo imitirati bakte poput Raguna Tadase. To su velike duše. Vredno, ljudi vrijedni obožavanja. Mi ih možemo obožavati, ali nikad ne možemo postati kao što su oni. Mi moramo obavljati svoje dužnosti a te su da se brinemo za svoje građane. Da, pita, rekao je narutan pokorno, ali je pomislio. Da, ti ne možeš postati poput njih, ali ja mogu i hoću. Požuri se naru, zazvala je na rajni. Svi te čekaju. Ne smiješ biti zakasniti svoj prvi dan u školi. Zgrabiši E, ruku svog sina na ranije požurila sa narodom iz stepenice i u sobu u palači koja je bila pripremljena kao, raz, kao razred soba za podučavanje, kao učionica. Krišnananda i puno pandita i prijatelja su tamo čekali. Pozdravili su u sretno kad je stigao. je u Naratama, rekao je Krišnananda. Kleknuo je i E, zagrlio sina oko pojasa. Pogledaj samo kakve smo složene e, aranžmane napravili za tebe naru, ponosno je rekao. Dovoljno sam ovdje ove velike učitelje iz daleka, kako bih osigurao da dobiješ najbolje moguće obrazovanje. Sad sjedni ovdje, a jedan od svojih učitelja će ti pokazati kako da pišeš slova sanskritske abecede. Onda će pandite uputiti neke molitve i izvesti javiju kako bi stvorili povoljan početak tog obrazovanja. Svjetlji, svjetlog pogleda i nevin narutan je e, revno sjeo i počeo svoje obrazovanje. Okrenuši se panditama, Krišnananda ih je eh, uputio. Ne želim da moj sin osjeća nikakvu tjeskobu ili nevolju. Treba jednostavno studirati i postati dobro obrazovan. To će ga učiniti potpuno osposobljenim da se brine za vlasništvo ovdje i da služi ljude Keturija kad ja više ne budem mogao. Tijekom nekoliko sljedećih godina Narotama je e, iz dušnosti slušao svoje, sve što su ga učitelji podučavali. Brzo je ovladao sanskritom, logikom i retorikom. Čudili su se kako je bio briljantan, posebno kako je imao oštru, oštro pamćenje i kako je njegov stav prema učiteljima bio jako miran i pokoran. Ali na srce nije bilo u studiranju. On je želio više naučiti o duhovnim temama. Jednog dana je tako zatvorio svoju knjigu iz gramatike, odao poštovanje učitelju i požurio u stepenice do svoje sobe. Vireći kroz otvoreni prozor, gledao je prema selu. Oči su, su mu pale na grupu hodočasnika koji, koji su hodali prema velikom paviljonu koji je njegov otac podigao kako bi pružio prebivalište sadujima koji su prolazili kroz keturi. Ti vajšnave mora da se vraćaju iz Džaganat Purija, pomislio je. To ga je zainteresiralo i pažljivo ih je promatrao. Stotine hodočasnika ispunili su taj paviljon, svaki je potražio svoje mjesto gdje bi mogao smjestiti svoje stvari i prostirku kuša trave s kojim je svaki hodočasnik putovao. Ehm, mjesto je odzvanjalo od aktivnosti a hodočasnici su uzbuđeno međusobno razgovarali, dok su gomile slugu jurile naokolo, brinući se za sve što im je bilo potrebno. U području kuhinje tamo je vidio mm, kako mm, tuce kuhara mm, miješa sadržaje u nekim ogromnim Um, loncima koji su bili na vatri. Vrativši pogled na hodočasnike, narotam je počeo proučavati njihova lica. Blistali su od sreće. Želim razumjeti tu njihovu radost, pomislio je narotama. Što su to vidjeli u nad Puriju, što ih je učinilo tako prekrasno sjajnima? Odmahnuši se od prozora, Narutan je otršao do jednog od slugu u, palač, u palači i povukao izgaze rukav. Molim te, odvedi me vanj. Želim otići bliže tim hodočasnicama. nisam sigurna ako bi to otac, molim te, narotama je slatko molio. Pa dobro, pretpostavljam da od toga nema nikakve štete. Sluga se složio. Uzeo narutom za ruku i njih dvoje su mm, počeli lutati među selom promatrajući hodočasnike. Od tog dana unaprijed svaki put kada je Narutan imao malo slobodnog vremena, zamolio bi slugu da ga, da isprati tako da mogu, može otići van i šetati se među hodočasnicima i slušati što oni govore. Jednog dana je primijetio jednog vrlo starog čovjeka koji se obraćao um, skupini ljudi koja se tu okupila. Oči su mu bile svjetle i bistre, a govor tako sladak da je to odmah privuklo Narotamu. Narotama se sjetio da je vidio tog istog sadla kako govori njegovom ocu uh, u palači. Tiho je šapnuo slugi koji ga je pratio. Ko je taj čovjek? O, sluga je rekao sa e, bio je iznenađen da naroda ne zna. Zar ne znaš? To je Krišnadas Babađi. On je bio osobni družbenik i Tanja Mahaprabua. On sad živi u Keturiju. sama se približio toj skupini ljudi i sjeo kako bi slušao. Kada je se završio, Narata mu je prišao i sremežljivo ga upitao. Molim vas, recite, pričajte mi još čitanje Mahaprabhu. Široki osmih se pojavio na licu starog bramene. O, Rađa Kumara Narotama, ti si postavio jako dobro pitanje. Ali, dragi moj Čak kad bih govorio i tisuću godina, sa tisuću jezika ne bih mogao ispravno opisati slave Mahaprebua. Pa ipak sretan, sam da ti mogu ispričati ono što ja znam o njemu. Krišna das je uhvatio narutamenu ruku i povukao ga kraj sebe. Oči su mu blistale dok je počeo govoriti. Chaitanya Mahaprabhu pojavio se u Nadeji kao sin Sačimate i Džaganate Mišre. Iako se ponašao kao obično dijete, zapravo je bio svevišnja božanska osoba, koja je došla na zemlju da bi nas podučila kako razviti ljubav prema Bogu. Narutama je razugračio oči. Svevišnji gospodin, prekinuo je Krišna da su uzbuđeno. On je ovdje na ovom svijetu, je li on u nadi ili u puriju? — krišna da si uzdahnuo. No ne, dragi moj dječeče, žao mi je što ti moram reći da nije on ni u nadi ni u puriju. Pa gdje je onda? Mogu li ga vidjeti? Krišna da se zašutio, a iz očiju su mu potekle suze. Sine, rekao je ozbiljno, e, Šiće i Tanju a sada možeš vidjeti samo očima devocije, zato jer, nažalost, on više ne šeta među nama u ovom smrtnom svijetu. Narod nije mogao vjerovati to što je čuo. Što? Nema ga, otišao je. Ali ja sam čuo od hodečasnika koji su prolazili kroz keturi kako govore o zlatnom avataru imenom Šiči Tanja Mahapravu. Krišnadas je rekao tužno. Godinama su Mahapravu bakte posjećivali puri kako bi ga tamo vidjeli u vrijeme festivala Rata Jatre. Ali ti dani ekstatičnog plesanja sa gospodinom su prošli. Šećaj Tanja više nije tamo. Vratio se u svoje vrhovno prebivalište. Narod tam je poblijedio i pokušao se nekako nositi sa tim tragičnim novostima. Mislite da go je gospodin bi ovdje samo pred nekoliko pred neko kratko vrijeme i sada ga ja više nikad neću moći vidjeti. Mladi narod je bio skršen. O, zašto se nisam rodio nekoliko godina ranije, plakao je. Kako mogu biti tako nesretan? Spustivši ruku na Narutaminu rame, Krišno da je nježno rekao. Ne brini Narutama. Šti čitanje Mahaprabhu živi u srcima svojih bahta. On se može pojaviti pred njima kako, kako želi. I jednostavno slušajući o njegovim zabavama i družbenicima, čovjek može osjetiti njegovo prisustvo. tamine su se oči ispunile suzama i sjedio je izgubljeno mislima. Bio je duboko razočaran, a ipak umirujuće riječi Krišna da se smirile su bol u njegovom srcu. Nakon nekog vremena odlučio je odbaciti to raspoloženje. Obrisavši oči, s nadom je pogledao Krišnadasu i sa drhtavim glasom pitao. Pa dobro onda, molim te, možete li mi reći još nešto više? Želio bih znati sve što se može znati o čitanju Mahaprabu i njegovim baktama. Narasla mi na želja da sluša e, narutamina e, pitanja su izlazila jedna za drugim. Gdje je živio? Kako je izgledao? Što je podučavao svoje bakte? Osim se pojavio na licu Dase i počeo je odgovarati na na pitanja. Na dugo i na široko govorio je o zabavama Mahaprabua, ali izgledalo je da je žeć ovog dječaka neutaživa. Konačno, kasno poslijepodne, Krišnadas je rekao, stani, sine, slave i čitanje Mahaprabhu su neograničene, beskrajne. Ne možeš sve naučiti u jedan dan. Ne brini. Mm, doći ste ponovo posjetiti u palači sutra i onda možemo nastaviti naš razgovor. Imam još puno toga za reći. Das je bio opčaran Narutaminom iskrenom željom da sluša o čitanje Mahaprabhu i njegovim pratiocima. Tako je počeo posjećivati palaču svakog poslijepodneva kako bi podijelio svoju duhovnu mudrost sa Narutamom i svima drugima koji su bili zainteresirani da to čuju. Svaki dan nakon što bi završio studiranje, Narutam je čekao nestrpljivo da Krišnadas dođe. Kad god bi konačno stigao, naravno bi požurio i sjeo do njegovih stopala, spreman slušati uzbudljive priče o velikim svecima. Ponekad bi rođaci iz palače ili zaposlenici u palači sjedili i slušali e, neko vrijeme, ali narutan je ovdje uvijek bio kao zakovan i ne bi se niti pomaknuo. Koliko god dugo bi Krišna da se govorio, Narod je mogao slušati bez da se umori ili da mu nešto omete pažnju. Zadivljen e, sa tom željom dječaka da sluša, Krišna da se puno toga rekao, opisujući ne samo život danje, a već i živote njegovih velikih bakta, Nityananda Prabhuja, Šrigadadara, Šivas Pandita, Svarup Damodara, Rupa Gosvamija, Sanatan Gosvamija i Haridas Takure. Danas, rekao je Krišna Dasa, ispričat ću ti o jednom velikom, vrlo, po, vrlo posebnom bakti, koji je otjelovljene poniznosti i odvojenosti. Njegovo ime je Lokanat Gosvami na pažnja je bila zakovana na nektar koji je tekao iz sa usana Krišnadase. Kad je bio mladić, počeo je Krišnadasa, Lokanad je odlučio odbaciti svjetovni život, pa se je uputio prema Navaditi sa nadom da će tamo moći živjeti u slatkom društvu šišetanja Mahaprabua. Kada je stigao do doma Mahaprabua, Vidio je kako gospodin vani sjedi, okružen sa murarijem, gadaderom, šivasom i drugim vaktama. je ljubavlju, lokanac se ispružio pred gospodinovim stopalima. Gospodin je također bio ispunjen oduševljenjem vidjevši lokanata, pa mu je rekao, lokanat, ti si došao. Glasa um, prepunog emocija. Mahaprabhu je onda podigao lokanata sa tla i zagrlio ga čvrsto, privio ga čvrsto na grudi. Nakon toga su proveli podne zajedno, a Mahaprabhu je onda rekao lokanatu. Mora da si umoran nakon tog dugog puta do ovdje. Idi i odmori se. Ponovno dođi sutra ujutro i ja ću ti otvoriti srce. Krišna je bio tako ljubazan da te eh, je poslao meni kako bi mogao isporiti veliki zadatak. Loktanat je uistinu bio umoran, ali te noći nije mogao spavati. Gospodinove riječi su mu neprestano zvonile u ušima. Krišna je bio tako ljubazan da te je poslao kako bi, eh, kako bi ispunio veliki zadatak. Jedva je mogao dočekati sljedeći dan. Što bi mogao biti taj zadatak? Sljedećeg jutra otišao je vidjeti Šičitanju Mahaprabua. Gospodin ga je s ljubavlju zagrlio i rekao, Lokanat, ti si jako sretan. Krišna je za tebe izabrao zadatak koji mu je jako drag. Sveta zemlja e, ljubavnih zabava gospodina Krišne, Šri Vrindavane, sada je napuštena šuma. Želim da ti odeš u tu svetu damu i da ponovo otkriješ sveta mjesta koja su povezana sa lilama Krišne. Treba se posvetiti tom velikom, toj velikoj službi. Nema nikakve potrebe da ostaneš ovdje u navaditi. Lokanac se ukočio. Vrele suze su mu počele teći iz očiju i osjećao je da će se one Očenički je sklopljenih ruku molio, sklopljenih ruku molio. odbacio sam ovaj svijet i došao ovdje da bih pio nektar tvog društva. Planirao sam ovdje s tobom provesti ostatak mog života. A ti me sada šalješ dalje od sebe. Zašto si tako okrutan prema meni? Kako sam uvredu počinio da me na takav način kažnjavaš? Kako mogu živjeti bez, te, tebe? Ti si moj život i duša. Ne, Lokanat, ovo nije kazna, rekao gospodin. Dajem ti rijetku privilegiju služenja transcendentalne zemlje Brindavane. Zar ne znaš koliko je Brindavana draga Krišni? On nije toliko zadovoljan kada služimo njega, koliko je zadovoljan kad služimo njegovu damu. Brindavana je moje srce i duša. Šaljući te tamo, zapravo te držim vrlo blizu svog srca. tu je glas zastao. Molim te, pravu, nemoj me tako zavaravati. Zar nemaš u svom srcu ni najmanje mjesto za mene? Ako imaš, zašto me onda guraš tako daleko, a tek sam došao? Lokanat, gospodin je rekao nježno. Ne odbacujem te. Šalim te u Brindavanu, gdje osoba koja tamo boravi čak i samo jedan dan, postaje sposobna da dobije najviši cilj života, Krišna premu. Padajući do i stopala, Lokanat je plakao. Prabu, nemam nikakvu želju da dobijem ništa drugo, osim tvojih lotosnih stopala. Stavivši ruku nježno na lokanatovu glavu, Šičitenja Mahaprabhu je s ljubavlju odgovorio. Samo pokušaj razumjeti važnost tog zadatka koji je pred tobom. Krišna je manifestirao Šri Vrindavanu svoje duhovno prebivalište na zemlji za dobrobit svih duša, ali ljepota i veličina Vrindavane su sada prekrivene. Ja želim da ti to ponovno otkriješ i oživiš svim davanjem, tako da bude dostupna svima. Koliko me želiš usrećiti, odmah započni s tom zadaćom. Sjeti se, gospodin Krišna je rekao da su mu svi bakte dragi, ali one, oni koji pokušavaju drugima pomoći da ga razumiju, su mu najdraži, da ga dosegnu, su mu najdraži. Lokanat je razmišljao o gospodinovim riječima, Ništa od onoga što je Mahaprabhu rekao o brindavanju i o važnosti nije ga uvjerilo da treba napustiti društvo gospodina. Ali ova zadnja stvar koju je rekao ga je pogodila. Bila je samo jedna stvar koja je mogla mm, navesti Lokanata da napustiš čitanju Mahaprabua, a to je bila sreća samog Mahaprabua. Shvatiši da njegova djela mogu usrećiti gospodina, Lokanac je predao gospodinovim željama. Shvatio je da je zadovoljiti se Mahapravo služeći njegovu propovjedačku misiju, važnije nego biti u gospodinovom osobnom društvu. Narutan je zucnuo i prekinuo Krišnodas sa u ali kako je mogao napustiti osobno društvo čitanje Mahaprabhuva? To mora da je bilo strašno teško. Da li je ikad ponovo vidio gospodina? Pa, rekao je Krišna da da i ne. Kada je Lopanat napustio Nadiju, čitanja Mahaprabhu mu je obećao da će se susresti u Vrindavanju. Ali, nakon što su Lopanat i Bugarba Radja nada stave tiho u kutu rume, <laughs> kutu sobe, promatrajući vremešnog sadvoja i svoje voljenog sina zadubljene u razgovoru. Pomno se zabrinuo. Narodama provodi previše vremena slušajući te priče, pomislio je. Moram to zaustaviti, ali ne želim uvrijediti tu veliku dušu Šri Krišna Dasu. Krišnananda je nježno zazvao. Dobro, Narutam, već je kasno. Tvoja majka je pripremila prasadam za tebe. Prekinut u svojim mislima, Narutam je pogledao. O, pita, zar je već tako kasno? Ali Babađe Maharaj mi priča najčudesniju priču. To je u redu, Nadu, ali stvarno je kasno idi i pronađi gdje ti je mama. Krišna da se osmijehnuo. Trči narutem. Sutra ću ti ispričati još priča. Sa žaljenjem Narutan je ponisno odao poštovanje su i onda požurio mm, do sobe e, dok, mu je, dok su mu umom još e, prolazile sjećanja na ono što je čuo od Krišnadasa. Sljedeći, sljedeći dio drugog pogleda se zove mladost. Na remi je sjedila sjela do svog muža, a lice joj je bilo zabrinuto. Pravu zabrinuta sam za Narutamu. Piše da ništa ne zanima. Um mu nije e, na studiranju, ne pokazuje nikakvo zanimanje za događaj u selu, Čak ne uživa niti u igranju sa drugom djecom. Izgleda da Bredin ima jedino slušanje Krišna da se Krišna da se njih priča i mm, puđa. Narani je mm, kršila ruke u očaju i gledala svog muža tražeći savjet. Dodala je, Mm, dobro je to što ima tako jake duhovne sklonosti, ali previše odvojenosti je neprirodno i nezdravo za dječaka te dobi, a posebno za sina kralja. Što će biti s njim? I Krišna da si izrazio svoju zabrinutost. Što ti, to što kažeš je istina. Ni ja ne znam što bih s njim napravio, rekao je klimajući glavom. Više nije dijete. Treba početi razmišljati o svojim budućim odgovornostima. Ali on izgleda previše odvojen od svega svjetovnog. Ja starim. Neću još dugo e, moći obavljati svoje dužnosti. On će me trebati zamijeniti. Uzdahnuje. Dobro je da je dječak religiozan, ali izgleda da ga je to previše zalelo. Mi smo kajaste i moramo upravljati seoskim poslovima i prikupljati tak, e, poreze. I Nalotan će imati tu odgovornost. On je naš jedini sin. Previše već star da bi se ponašao kao da je sadu. Krišnananda je sjedio tiho e, zadubljen u misli. Konačno okrenuo se na Rajani i najavio. Mislim da znam što možemo napraviti organizirajmo narutameno vjenčanje. To će ga prizemljiti i probuditi da prihvati svoje odgovornosti. Narani se složila. Uvjereni da su pronašli rješenje, ona i Krišnananda počeli su tragati za odgovarajućom mladom suprugom za Narutom. Nerotan je ležao na svom krevetu, budeći u tamu noći, dok mu je um lutao na sve strane. Ne mogu podnositi više da slušam još, da čujem još jednu samo riječ o tim um, menadžiranju vlasništva i prikupljanju poreza. Te stvari niti malo ne zanimaju. Jednostavno želim posvetiti svoj život potpuno služenju tanje mahaprebua. Duboko uzdahnuo. Toliko želim biti u Brindavani. Očenički želim susreti osobne družbenike Mahaprabua, koji još uvijek tamo žive. Širupu, Sanatanu, Ravunad Dasu. Mnogi od njih su već jako stari. Koliko će još dugo ostati u ovom svijetu? Moram otići tamo prije nego li je prekasno. Na je ležao tako budan, tako razmišljajući dugo vremena. Konačno je odlučio. Ne vidim nikakve alternative. Moram napustiti dom. Još kasnije te noći, kada ga je, kada je zaspao, je imao zadivljujuću viziju. Pred njim se pojavio da Prabhu, Gospodinovo lice je bilo ljepše od miliona i milijardi mjeseca. Imao, bio je visok, snažan, junačkog izgleda. Ruke, šake, noge su bile prekrasno oblikovane, a oči su mu pocičale na svjetove lotosa. Nosio je zlatne naušnice, se na nadlaktici i na zglobovima nožnim. Smijući se, rekao je narotami. Istog časa odi do rijeke Padmavati i okupaj se u njoj. Padmavati devi za tebe čuva jedan dar i isporučit će ti ga čim dođeš. Čeka na tebe. I onda je gospodin nestao. Narodama se probudio zapanjen. E, preplavljen transcendentalnim zanosom, iskočio iz kreveta. Odmah je morao izaći iz palače i sići do padmavati. Prestrašen da bi ga mogli vidjeti neko od mm, slugu iz palače koji su bili zaduženi da ga štite, naravno je odlučio da e, izađe kroz prozor. Dovukao je namješta ispod malog prozora koji je bio gore visoko na zidu. Popeo se na taj namještaj i onda se progurao kroz prozor i izvukao na krov. Koliko je god tiše mogao, spustio se niz oluk i tiho došao do tla. Uređenjem sudbine sunce se još nije pojavilo na nebu i nije bilo nigdje na vidiku čuvara. Nartan je požurio prema rijeci Padmovati, tiho mantrajući to ime cijelo vrijeme. Kad je došao na obalu, poklonio se na vlažnu zemlju i onda ušao u pličinu zazivajući ime gospodina Gorange. Hladna, tamna voda e, tekla je oko njegovih nogu i odmah se počela dizati sve više i više. U trenutku e, valovi rijeke su preplavili obale i proširili se kopnom. Narod od odjednom vidio Božicu padmavati devi kako stoji pred njim. Šokiran, mm, zurio je u njezine velike oči. Padmavati devi mu se toplo osmijehnula. Prije nego li si bio rođen, rekla je, Šičitanja Mahaprabu ostavio je svoju božansku ljubav na brizi kod mene i podučio me da je dam dječaku po imenu Narutama, čiji će dodir moje vode podići na isti način kao što su se digle kada je Šiće i Tanja Mahaprabhu osobno ovdje došao. Očito ti si taj e, kome trebam dati taj mm, najiznimniji dar. Čekala sam te već dugo vremena i sad molim te e, primi ovo vrhovno blago. Rekavši to, Padmavati Devi se približila narutani sa istruženim rukama, držeći nešto što je izgledalo kao blistav zlatni cvijet lotusa. Bez upozorenja Božica Padmavati je nestala. Narutan je bio zapanjen vidjevši da se zlatni lotus preobrazio u sjajnu blistavu blistavog dječaka e, boje zlata. Taj prekrasan lik, koji je bio nitko drugi, već Čitanja Mahaprabhu sam, plesao je prema njemu i ušao u njegovo tijelo. Narotan je osjetio kako ga prožima suština mahaprabua. Nemoćan u u zahvatu tog te, e, zanosa gospodina vikao je Goranga, Goranga. Kako je gospodinova ljubav prožela svaki njegov ud, narotamina se Narotamina put je posvjetljiva, preobrazivši njegovu kožu u prekrasan, zla, prekrasnu zlatnu boju. Koža, koža mu se također opustila a on se tresao i drhtao nekontrolirano. Struja božanske ljubavi koja je uzrok, koja je tekla kroz njegovo tijelo bila je tako intenzivna da ta narod nije mogao se nositi sa svojim emocijama. Nekako se izvukao izvan zemlje, izvan vode i počeo je se smijati, plakati, pjevati i plesati kao lud na obali, padmavati izgubljen u zanosu ljubavi i nesvjesan svega oko sebe. Naglo je bio doveden natrag u vanjsku svjesnost kada je čuo glas svog, prestrašeni glas svog oca. Naru, Naru, gdje si? Gledaj, o, evo tu je netko. Ali to ne izgleda kao narotan. O, moj dragi gospodine, što se dogodilo mom sinu? Trudeći se da vidi u tami koja je prethodila zori, narod je vidio veliku gomilu ljudi koji su e, sa bakljama jurili prema njemu. Na svoje iznenađenje čuo je glas, histerični glas svoje majke. To je Naru, zar ne možeš prepoznat svog vlastitog sina? Pogledaj, ima ukrase na, narotamine. Narajni je dotrčao tu gdje je Narutam stajao i e, ljubila mu lice iznova iznova. Naru, Naru, plakala je. Zašto si se tako iskrao? Zašto nam nisi rekao kud ideš? Bili smo toliko prestrašani kad smo otkrili da nikoga nema u sobi. Svukud smo te tražili. Ja sam luda od straha. Uzevši na lice u ruke, pogledala je ga je zbunjeno. Što ti se dogodilo? Zašto gledaš tako čudno? Što se dogodilo u tvojoj koži? Jesi li dobro? Ja sam... Da, jes, jesam. Narutan je uspio progovoriti dok se pokušao pribrati. Ali misli o gospodinu Čeitanji ponovo su se pojavile u njegovom srcu i oteo se majci iz zagrljaja vičući Goranga, Goranga! Suze se tekle su mu iz očiju, dok je plesao oko gomile zbunjenih rođaka i prijatelja. Krišnananda je otvorenih usti gleda u svog sina megerici. Kako je to bizarno ponašanje? Izgleda kao da je opsjednut duhom. Čuo sam da u ovom drvetu tamarinda živi neki grozan brama rakšasa. Možda je ušao u narino tijelo. To je grozno, Brzo, odvedimo ga kući. Zbunjen i prestrašen, Krišananda je zgrabio Narutamu. Naren je molila svog sina. Prestani Narutama, molim te, dođi sad s nama kući. S velikom poteškoćom uspjeli su ga, su svog sina nekako odvesti kući i staviti u krevet. Shvaćajući koliko tjeskobu uzrokuje Narodama se pokušao primiriti, ali gospod, zlatni gospodin koji je vidio kod rijeke Padmalati, pojavio mu se u umu i on je ponovno podivljao. Počeo je, mm, suze su mu počele e, iz očiju i on je izjurio iz kreveta i ponovno vikao Goranga, Goranga! onda mu se odjednom raspoloženje promijenilo i počeo se glasno smijati. Nekoliko puta je pokušao skočiti iz kreveta, ali Krišananda ga je silom zadržao. Cijelo to vrijeme Narajan je frenetično e, ga je hladila kako bi ga, e, kako bi ga lepezom kako bi ga rashladila. Zabrinuti rođaci i prijatelji stajali su unaokolo oko narutaminog kreveta, svi bespomoćni i zamišljeni dok je dječak neprestano ponavljao. Taj dječak, zlatni, moj tijelo, ušao. Ne znajući što drugo da učini, Krišnananda je naredio jednom od slugu. Dovedi tantrika da pokuša izliječiti mog dječaka. Uskoro je došao jedan egzorcist i počeo je mantrati, mantre mahati mm, paunova pera pred dječakovom licu, dječakovim licem. Narod je međutim nastavio mahati svojim rukama i nogama i mm, besmisleno mrmljati o zlatnom dječaku. Konačno se egzorcist okrenuo Krišnanandi i rekao, ne brini se, nema nikakvog duha u tijelu tog sina. Što to znači? tražio je Pogledaj ga samo, mora da je usjednut. Ne, je rekao je On jednostavno pati od teže zraka. Predlažem ti da mu stomak protrljaš uljem od šakala, kako bi ga izlječio. Rekavši to, tantrik je otišao. Konačno, narodom se prestao bacakati po krevetu i, i, i iscrpljen zaspao. Krišananda i Narajani sjedili su uz njegov krevet, potpuno zbunjeni. Narajani je tiho plakala. Moj djete, moj dragi sin, molim te, molim te, budi ponovno svoj onakav kakav si bio prije, normalan, sladak. Krišanandino lice je bilo mm, e, bljedo, izmučeno. Pokušao sam, rekao je, dok su mu se oči punile suzama, Dao sam sve od sebe, da mu dam sve, da ga usrećim, da ga se držim dalje od rijeke. A Sad vidi samo ovo stanje u kojem se nalazi. Ne mogu podnijeti da vidim sina u takvom stanju. Duboko je uzdahnuo i pogledao svoju ženu. Možemo se samo moliti da, će sve, da sve bude u redu. Nagotama je nastavio plakati bez kraja sljedećih dana, sljedećeg dana. A njegovi zabrinuti roditelji nastavljali su, nastavili su ga promatrati bespomoćno. Krišnananda je pokušao reći Narotamu što je egzorcist rekao. Narodama se međutim samo smijao. Misliš li da me možeš izliječiti tako što ćeš ubiti neku životinju da napraviš jek, Molim te, nemoj iz te svoje slijepe ljubavi prema meni napraviti takav, takav griješno djelo. O, pita, da ne možeš razumjeti. Nisam obsjednut duhom i ne, nisam bolestan. Osjećam intenzivnu ljubav prema svevišnjem gospodinu. Zbog toga plaćam. Nanda i Narajani su pogledali jedno drugoga u negrici. Nikada nisu vidjeli nikoga da se tako ponaša. Bili su jednostavni pobožni ljudi, ali nisu znali ništa o uzvišenim stanjima e, ekstremne devocije prema Bogu. Dok su izlazili iz narutamine sobe, roditelji su razgovarali. Vjerujem da nam narutam govori istinu, rekao je Krišnananda. Možda ga ne obsjeda duh. Možda je imao neku vrstu iznimne, iznimnog mističnog iskustva kada je otišao do Padmavati prošle noći. To bi objasnilo zašto ne možemo nikako razumjeti o čemu je riječ. Mislim da taj zlatni dječak o kojem govori da je to Šiće i Tanja Mahaprabu, Ali, ali on je samo dijete. E, je na rajeni. Kakvu religijsko iskustvo može dobiti tako mladi dječak? U očajanju je uvrtala rubove svog starija. Što ćemo sad napraviti? Što ćemo napraviti? Nanda je klimnuo glavom. Ne znam. Ali mislim da će sve biti u redu s vremenom. Idi sad i odmori se. Ja ću ostati s njim. Unatoč tim riječima upućenim svoje ženi, Rađa Krišnananda je sjedio tiho, e, neprestano se sjećajući predviđenja astrologa prije puno godina. Rijeke su opasne za tvog sina. Narani je bila izvan sebe. Danima je gledala kako Narutam neprestano plače. Ništa što bi rekla i učinila nije to promijenilo. Molila ga je. Narotama, molim te, reci nam kako da ti pomognemo. Ne možemo shvatiti što ti se dogodilo. Zašto plaćeš na takav patetičan način? Narota mu je bio tužan da vidi kako su njegovi roditelji nesretni. Volio ih je i nije ih želio povrijediti. Ali je znao da više nije njihov mali narod. To ga je ljubav gospodina Čičitanje Mahaprabua i nikad više neće biti isti. Nije mogao zaustaviti suze ljubavi koje su neprestano uh, tekle iz njegovih očiju. Pokušao se povjeriti svojoj zabrinutoj majci. Mata, ako mi stvarno želiš pomoći, dozvoli mi da odem u Vrindavanu i da posvetim svoj život svevišnjem služenju svevišnjeg gospodina. To je jedini lijek za moju bolest. Dozvoli mi da odem u Vrindavan i da budem, da ozdravim. Narana je bila šokirana Zgradila je sina i uzviknula. Nemoj na to niti pomisliti. Možeš voljeti Boga ovdje u svojoj kući. Rađe bismo popili otrov nego živjeli bez tebe. Nemoj o tome više nikada govoriti. Nemoj čak ni misliti na to. Vidjevši u kakvom je stanju njegova majka, tam više nije ništa rekao. Jednostavno je zatražio da nešto zapojesti i ušutio. Kada je tamo završio sjelom, Nanda se vratio, iz kuće, e, vratio natrag kući. tamo je pomislio da će možda njegov otac imati više razumijevanja. Što mogu napraviti, pita. Šičitanja Mahatrabo je ušao u moje tijelo i preobrazio moj um. Više ne mogu ovdje ostati. Moram otići u Vrindavan. I onda su narod još jedan put pripravile zanosne emocije. Plačući i tresući se, zazivao je, Goranga! I onda se stropoštao na tlo bez svijesti. Nanda ga je, je opušteno tijelo svog sina ono, zgradio svojim rukama i na svoje krilo, sve dok se na oči nisu potpuno otvorile. Suze su mu tekle iz obraze dok je dok je nježno se obraćao narutami. Sine moj, zašto nastavljaš govoriti o odlasku u Vrindavan? Nije za tebe neophodno da bilo gdje odeš da bi mogao se baviti duhovnim životom. Sve što možeš učiniti u Vrindavanu možeš učiniti i ovdje. Mi u ovoj kući jedemo samo prasadam. Slušamo razgovore i šastra. Svevišnji gospodin je ovdje u našem domu kao šalagrem šila. Zašto ne, ne posvetiš svoj život služenju njega ovdje? U čemu je problem? Naravno je sjeo i pogledao s ljubavlju oca. Da, pita, to što kažeš može biti istina. Ali ja nisam zadovoljan jednostavno sljedeći obiteljsku tradiciju i obrede. Ne želim živjeti udobnim, pobožnim životom u gađanju osjetilima To je samo kostur naše religije. Tu nema nikakve duše. Bez uzdizanja do svjesnosti Krišne kroz milost gospodina Čeitanje i gospodina Nityanande, život je jednostavno protračen na životinske sklonosti gađenja osjetilima ja želim svoj cijeli život posvetiti misiji Šiće i Tanja Mahaprabua. Želim se potpuno predati njemu, umom, tijelom i riječima. Za mene samo to je pravi život. Sve ostalo je smrt. Nemoj misliti da je tako lako živjeti kao naru, rekao je Krišnananda. To je vrlo, vrlo asketski život ti si kraljević. Ne bi nikada mogao živjeti kao sadu. To nije tvoja priroda. Naravno, to je lijepa ideja da se ostaviš i postaneš sljedbenik Mahaprabua. I ja bih se volio pridružiti njegovoj misiji. Ali naravno, mi moramo biti odgovorni. Mi imamo svoje dužnosti koje trebamo obavljati. Mi smo patroni tako puno vajšnava ovdje u Keturiju i oni o nama ovise da ih hranimo, odjevamo i štitimo. Ne misliš li da bi gospodin Čitanja Mahapravo bio zadovoljan time što se brineš za njegove bakte? Narotama je ušutio. Njegovi roditelji neće nikad razumjeti. Razmišljao je hoće li Vrindavana za njega uvijek ostati nedostižan san. Dok je razmišljao, vrlo mu se steglo suze, oči ispunile suzama, Preljevajući se u bujice plaća koje je njegova ljubav prema Bogu izazvala u njemu.